السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين Anas bin Malik radhiallahu anhu asema mtume rehma na amani zimfikie katika safari yake ya Isra na Mi'raj mada tuloianzia juma lililopita safari hiyo ya kimuujiza mtume rehma na amani zimfikie alifaradhishiwa sala na idadi ya mwanzo alifaradhishiwa swala hamsini thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan zikapunguzwa na katika riwaya nyingine iliyo sahihi zikawa zikipunguzwa tano tano tano mpaka zikabakia tano thumma nudiya ya muhammadu innahu la yubaddalu alqawlu ladayya bwana mtume rehma na amani zimfikie akalinganiwa kwa baada ya tano idadi haishuki tena la yubaddalu la yughayyar inna laka bihadhihi alkhamsi khamsina munao kwa swala hizi tano thawaba hamsina mutalipwa kana kwamba umeswali swala hamsini thawabu za swala hamsini swala hizi tano ndizo swala za faradhi alfajiri adhuhuri alasiri magharibi na swala ya Isha tumeonolea mwaka huu tukiizungumza swala tuangazie swala ya jamaa na fadhila za swala ya jamaa katika hadithi ambayo ni mutafaqun alayhi inaosimuliwa na ibn Umar radhiallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة katika hadithi nyingine iliyopokewa na al-Bukhari kutoka Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Mtume rehma na amani zimfikie asema salatul jamaati tafdhulu salata alfadhi bi 25 daraja swala ya jamaa tafdhulu ay tazidu fi thawabi thawabu zake ni zaidi kuliko salata alfadhi ay alfardi bimaana almunfarid thawabu zake ni zaidi ya yule mwenye kuswali peke yake hadithi ibn Umar kwa daraja bi 27 daraja kwa daraja 27 hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri bi 25 daraja muradi wake nini muradi wake swala ya jamaa huwa bimasabati 27 salatan inakuwa kana kwamba umeswali swala zaidi na saba kuliko mwenye kuswali peke yake na ile ishirini na tano inakuwa ni hivyo hivyo inakuwa kana kwamba umeswali mara ishirini na tano tofauti za idadi ya daraja 27 25 huwa kwa ikhtilafu ya ahwali almusallina wassalat salat kwa tofauti ya swala ya hali ya yule mwenye kuswali pia khushu yake kutunga sharuti namna ile swali alivyo swala alivyosalia wingi wa jamaa kuna misikiti mengine jamaa yake ni ndogo na kila msikiti idadi ya jamaa ikiwa ni kubwa daraja yake huwa ni kubwa ndugu zangu waislamu tuone tofauti ya kuswali peke yako na kuswali kwa jamaa namna daraja ilivyokuwa ni kubwa isitoshe swala ya jamaa wafutiwa madhambi ukifunga safari kutoka nyumbani kwako mpaka msikitini hadithi iliyopokewa na muslim عن ابي هريره رضي الله عنه قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة أتكيتك قوة nyumbani kwake hii ni tofauti na yule ambaye atakuja tawadha msikitini yule atakayeshika udhu akiwa nyumbani kisha atembee mpaka msikitini kwa nia ya kutekeleza faradhi iwe ni swala yoyote ile katika zile swala tano za faradhi ila malipo yake hatua zake zile mbili mwanadamu ana miguu miwili guu moja hufutiwa madhambi guu jengine hupandishwa daraja yote haya ni katika malipo ya swala ya jamaa pamoja na kutukua udhu ukiwa uko nyumbani kwako fadhila nyingine ni hadithi iliyopokewa na Tirmidhi na Abu Daud عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين almashaina ni jamu ya almasha wape bishara wenye kutembea fi dhulami katika giza hizi ni imma swala alfajiri ama ni swala ya usiku ya isha binuri tam hii binuri tam ni mutaalliqun bibashir wape bishara bishara ya nini asli ya bishara ni habari njema habari njema ni ipi ni binuri tam nuru iliyotimia yauma القيامه ndugu zangu waislamu hii nuru iliyokusudiwa hapa ni ile Mwenyezi Mungu aloisema katika aya ya nane sura At-Tahrim Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana Nuru hii ambayo dalili imeifungiza ni muqayyad biyaumil qiyama nuru hii ni talmihun ila wajhi almu'min yawm alqiyama uso wa mu'min utang'ara kwa nuru siku ya kiyama siku ambayo watapita kwenye sirafi nuru hii itaangaza mbele ya waumini kuliani kwao kushotoni kwao mbele nyuma yaquluna rabbana atmim lana nurana waumini watasema ewe Mola wetu tutimizie nuru yetu hii nuru hupatikana kwa mumin kujifunga na swala ya jamaa na bila kuona ajizi ni alfajiri kuna giza au ni ishaa na hapa hainyimwi hakatazwi mu'min lau ukatoka na tochi kuna giza au simu yako ina mwangaza ikakusaidia lidafi afati dhalami ili kuondoa giza na hatari ya giza njiani ndugu zangu waislamu angalia namna swala ilivyokuwa na nuru leo maisha yetu yamekuwa ni maisha ya giza pamoja na kuwa tumewekewa mataa lakini ikifika usiku saa tatu huoni atokae kwa nini kwa sababu hakuna tena usalama ole wako ukipambana na magengi ya wahuni na ole wako ukipambana na misako ya maafisa wa usalama raia wa kawaida yuko baina reini ndugu zangu waislamu tunahitaji nuru ya swala na tunahitaji nuru ya uislamu majumbani mwetu mitaani mwetu mijini mwetu tuondoe giza giza la upotefu chanzo cha vijana hawa kuwa hivi ni walioangalia vyombo vya habari jana kumetolewa picha za vijana mmewaona ni watoto wetu ni waislamu wenzetu lakini wana kitu kimoja wamekionyesha ni ishara wametoa ndimi zao ulimi rangi gani eh blue athari ya nini vibugizi yule mtoto si yeye akishatumia akili si yake na unyama waliosifiwa nao wakitoa kisu au panga hawaregeshi wamvuru nani wamuibia nani umue nani ujana wako nguvu yako silaha yako nguru muislamu mwenzako hivyo ndivyo walivyokuwa mashababu wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juhudi zao nguvu zao walizilekeza wapi dhidi ya nani kwa ajili ya nani tunahitaji nuru katika mita yetu tunahitaji nuru katika majumba yetu na swala ni nuru itakaozagaa mbele ya waumini يومul qiyama kwa kujifunga kwao na swala ya jamaa swala ya jamaa ina fadhila nyingi katika hizo tano mbili zimekokotezwa na kuwa na daraja zaidi kuliko tatu zilizobakia nao ni swala alfajiri na swala ya Isha kama ilivyopokea Muslim kutoka Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله yule atakayeswali swala ya Isha kwa jamaa kana kwamba ameswali nusu ya usiku kiamu leili thawabu zake na swali swala ya asubuhi wakana kwamba amemaliza ile nusu ya pili ya usiku kwa hivyo ukaswali swala ishai swala alfajiri kwa jamaa utakuwa kona kamba umehuisha usiku wako wote kwa kumsujudia Mola wako ndugu zangu waislamu tuangalie swala ya subuhi safu zetu ni ngapi kisha uangalie wanaohudhuria kina nani je mabarobaro wetu wako ama wao wajiita kama wanavyojiita leo late sleeper wanaochelewa kuinuka wanaochelewa kulala wanaochelewa taban kuinuka kimwambia mwambia ah adharu salati ni wal-nisyan kwambia udhuru wa swala ni kulala na kupitikiwa Mtume sallallahu asema laysa tafritu fi naum tatizo si katika kulala shida fil yaqadha katika kuinuka ukilala mapema utainuka mapema ukichelewa kulala utachelewa kuinuka hii ndio kaida ikiwa utachati wewe usiku kucha mtu mmoja wewe katika Facebook mtu mmoja wewe katika Twitter mtu mmoja wewe katika Instagram una akaunti sijuu ngapi tena una maisha mawili real life ni mtu mwingine na kwenye Facebook wewe ni mtu mwingine una jina lingine una maneno mengine una malengo mengine wengine kwa hivyo ukimwona mpole muoga lakini huko kwenye ulimwengu mwingine utashangaa wewe yale maneno ayasemao hakuna shujaa kama yeye hakuna mchongozaji kama yeye hakuna yenye maneno ya kumtoa nyoka pangoni kama yeye kisha tuambiwa tuko connected sisi mutasil in reality ni munfasil disconnected baba ulimwengu mwingine mama ulimwengu mwingine watoto ulimwengu mwingine mtoto yuwakuwa na fikra zipatazo kwenye mtandao mzazi hana taimu vidole 24/7 vijana wala huna taimu na watoto jamii yaelekea wapi kwa nini hawa watoto wasiwe majangili Mtume sallallahu alayhi wasallam hizi fadhila alozieleza za swala ya jamaa alikuwa na hamu watu wote katika jamii wanufaike nazo hakutaka mtu azikose apokea muslim kutoka Abu Huraira radhiallahu anhu قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى mtume rehma na amani zimfikie ajiwa na mtu kipofu naye ni ibnu ummi maktum فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد amwambia mtume mimi sina mtu wa kunishika mkono na kunipeleka msikitini ni kipofu katika riwaya nyingine inni dharirun shasi'u dari ay ba'iduha ni kipofu na yuwaka mbali na msikitini فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم an yurakhis lahu fayusalli fi baytihi akamomba mtume ruksa amruhusu aswali nyumbani asije msikitini kuswali jamaa farakhas lahu mtume akamruhusu falamma walla daahu aliposimama na kuondoka mtume akamwita faqala hal tasma'u nidaa hal tasma'u nidaan bisala je wasikia mwadhini ile hayya ala sala waisikia qala na'am akasema ndiyo qala fa'ajib mtume rehma na amani zisikia kwamba itikia bimaana njoo uje uswali kwa Uislamu haukumbagua kiwete kwa nkipofu basi abakie nyumbani la paka yeye pia ana daraja paka yeye pia azitafute hizi daraja pia yeye Uislamu umemfanya sawa kama Waislamu wengine kwa hivyo Uislamu hauhitaji vyama vya walemavu ili uwatetee walemavu. Uislamu umedhamini hukuki za walemavu. Mtume amewajali walemavu. Ndugu zangu Waislamu, kwa muumini msikiti ni kama bahari kwa samaki kwa mumin roho yake imefungamana na nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa mumin swala ni kitulizo cha roho tofauti na wanafik amepokea al-Bukhari عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم laysa salatun athqala 'ala almunafiqina min alfajr walisha hamna sala iliyo nzito kwa wanafik kama alfajiri na swala ya isha alfajiri ni hiyo katika msimu wa baridi wa mvua ukiambiwa as-salatu khairum minan naum jawabu yake ni sadakta wa bararta umesema kweli na umetenda wema pale yatakauinuke kuinuka kwako kutakuwa ni kweli ile swala ni bora kuliko kulala lakini ukijifunika na ukilala ina maana kwako wewe kulala kuliko swala walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa na laiti wangejua fadhila zilizoko katika swala ya alfajiri na ishai wangekuja hata kwa kutambaa na kusota namna fadhila zilivyokuwa kubwa kisha mtume rehma na amani zimfikie asema laqad hamamtu an amura almuadhdhina fayuqima thumma amura rajulan ya ummu nas thumma akhudha shu'lan min narin fauharrik ala man yakhruju ila salati ba'd mtume rehma na amani zifikie katika uhai wake yeye ni imamu asema nilifikiria nimwambie muadhin aqimu swala kisha nimpe amri mtu mwingine aswalishe mimi nitoke nikibeba kinga cha moto kwa wanafik ambao hawashuhudii swala ya jamaa nichome nyumba zao dalili kwa swala si tu alfajiri na isha bal swala zote kwa wanafiki ni nzito Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Tauba aya 54 asema wala yatuna salata illa wa hum kusala ay mutasaqiluna wanafik hawaswali illa kwa hali ya kivivu tamona mtu ainuka kana kwamba ni kizere au mchofu hana bashasha hana uchangamfu kwa mimi namlesimama mbele ya Mola wangu namlekea muumba wangu ndugu zangu waislamu swala ni sila baina alabdi wa rabbi ni fungamano lako na Mola wako aliyekuumba tutunge swala tano na tufanye bidii tuziswali swale hizi kwa jamaa mwisho kuna dua kwa wagonjwa kuna dua kwa wagonjwa na walio na shida Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafie shida zao Allahumma ya rabban nas adhib albas ishfi anta shafi la shifaan illa shifauk shifaan la yughadiru sakaman wala alama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين